شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 24 dans la réalité de la secte des Shia Rafidah. Et donc, on explique la position maintenant. On continue dans l'explication de la, relation qui existe entre les Shia al-Rafida et euh, les Ikhwan Muflissin, la secte des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna. Et donc, euh, on veut donc euh, continuer la clarification de ce sujet-là, et on a euh, atteint, on est arrivé au point où on, explique euh, la position de euh, Al-Qardawi, pardon, la position de Al-Qardawi par rapport à ce rapprochement auquel Hassan al-Banna et les autres avant lui, comme Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Rashid Rida, euh, et Mohamed Abdou ont appelé, puis par la suite, bien entendu, Hassan al-Banna, puis tous les autres parmi les Ikhwan. Donc, euh, à la fin du dernier cours, on a expliqué que parmi les Ikhwan, euh, il y en a certains qui sont revenus sur leur euh, position. Il y, en a, il, y en a certains qui sont revenus sur leur position face au Rafida. Ils les défendaient, puis ils ont commencé à réaliser que c'était pas possible de faire ce soi-disant rapprochement-là. Alors, par la suite, ils ont, euh, expliqué et, clarifié la réalité de la secte des Rafidah, puis ils sont revenus sur leur position. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus C'est que il y a parmi les Irwan des contradictions entre eux-mêmes. Certains sont d'accord, certains sont contre. Et ça c'est normal puisque pour eux c'est une question politique, ce n'est pas une question qui est basée pour certains euh, comme étant quelque chose qui retourne à la haqidah d'Ahl Sunnah et au manhaj. Donc, ils, adoptent des positions souvent qui ne sont pas basées sur euh, le Coran et la Sunnah. Donc, maintenant, on va lire ensemble les paroles du Cheikh Abu Abdullah Al-Misri par rapport à la question de la dernière position de Qardawi qui au début défendait les, les, les Rafidah puis par la suite commençait à les, euh, à les critiquer pour certaines choses. Puis on, on voit là-dedans l'attitude des Ikhwan qui est très décevante malheureusement. Donc euh, le Cheikh il dit euh, à la page 200 du livre Kashf al-Alaqa al-Muriba بين الإمامية الشيعة الإمامية الرافضة الشيعة الإمامية وحزب الإخوان المسلمين إلدي رابعا تحليل موقف القرضاوي من الشيعة الرافضة c'est-à-dire بوزيسيون دو la بارابور او رافضة par وأخيرا نذكر الموقف الأخير للقرضاوي أحد الرموز الفكرية لحزب الإخوان في, في الوقت الراهن فنقول إن القرضاوي مر في موقفه من الشيعة الرافضة الإمامية بطورين الطور الأول صار فيه على خطى الأفغاني وحسن البنا ومن جاء بعدهما من كبار دعاة التقريب والطور الثاني أفاق فيه شيئا ما من وهم التقريب ولكن بعد أن أضاع ثمرة عمره في هذا الدجل والتمويه مع الشيعة وإن كانت هذه الإفاقة لم تكن تامة لم تكن تامة إلا أنها تعد تحولا واعترافا منه بوهاء هذا التقريب وأن الشيعة غرضهم الأساسي هو نشر مذهبهم آه، ومحو السنة Donc le cheikh il commence à expliquer, il dit que donc dernièrement la position, la dernière position de Al-Qardawi qui est une des un des, emblèmes de la pensée du parti des Ikhwan al à l'époque actuelle. Donc, on dit par rapport à ça que Al-Qardawi est passé par deux étapes ou deux stades dans sa position vis-à-vis des Rafida al imamia Shia al-Rafida al La première position ou le premier stade, hein, la première étape, c'est lorsqu'il euh, suivaient la voie de Al-Afghani, hein, Jamaluddin Al-Afghani et Hassan al-Banna, et ceux qui sont venus après eux, parmi les do'at, des gens qui appellent au taqrib, parmi les, euh, les, hauts, les hauts placés ou les chefs des Ikhwan. Puis, à la deuxième, au deuxième stade, euh, à la deuxième partie de, sa, quand il a changé de position par la suite, il s'est un peu réveillé de cette illusion de rapprochement, puis euh, mais malgré tout, après avoir passé 25 hein, ans de sa vie, ou même presque 30 ans de sa vie, dans, ce mensonge et euh, dans cette, illusion de soi-disant rapprochement avec les Rafidah, Shia, hein, il a commencé à se réveiller un peu. Et euh, il, il a commencé à se réveiller un peu, puis on dit qu'il a commencé à se réveiller un peu parce que il n'a pas adopté malgré, là, malgré ça, il n'a pas adopté une position franchement et purement euh, salafia par rapport à cette question-là, mais quand même, il a reconnu hein, quand même que, que ce soi-disant rapprochement-là avait des gros problèmes dans ses fondements et que la base euh, fondamentale ou le but, l'objectif primal, hein, primaire ou plus la base que les chiites veulent, qu'est-ce qu'ils veulent de ce rapprochement, c'est en réalité propager leur secte C'est ça, ils veulent profiter de ce, de ce rapprochement-là pour propager leur secte parmi les sunnites et d'effacer la sunna. Ça, c'est leur objectif à long terme. Donc, euh, ensuite le cheikh il dit وهذا الطور الثاني للقرضاوي يشبه شيئا ما شيئا ما الطور الأخير الذي سار إليه محمد رشيد رضا كما بيناه كما بينا هذا سابقا حيث إنه أيضا بعد جهاد دام آه، ما, بعد جهام بعد جهاد دام ما آه، ما يقرب ثلاثين عاما في محاولة في محاولة التقريب مع الشيعة اكتشف وهاء هذا الأمر وأن القوم لا يمكن أن يتنازلوا عن معتقدهم الفاجر في القرآن والسنة والصحابة فيا ليت لا يمكن آه، فيا ليت القرضاوي استفاد من تجربة رشيد رضا قبل أن يضيع عمره ويضيع معه فئام فئام من المسلمين فئام من المسلمين آه، يعني في هذه الدعوة الشيعية آه، بدعة التقريب مع الرافضة Donc il dit, le, le cheikh, il dit que ça c'était la deuxième position donc et c'est dans cette euh, période là qu'il où il a adapté cette, nouvelle attitude face au Rafida euh, on voit qu'il y a une petite ressemblance entre lui et Mohamed Rachid Rida c'est-à-dire que Mohamed Rachid Rida lui-même aussi il avait essayé pendant longtemps de faire ce rapprochement-là avec les, les Rafidah et tout, il appelait à la règle d'or du manhaj des Ikhwan, hein, s'excuse dans les choses sur lesquelles on est euh, en désaccord. Puis, donc, à, par la suite, il a réalisé que les chiens Rafidah avaient plusieurs fonds, des problèmes dans leur fondement, etc., etc. Donc, il ne pouvait pas euh, euh les excuser dans ces questions-là. Donc, il a dévoilé certaines de leurs erreurs, de leur euh, euh, faute, de leur, contradiction de avec euh, le Coran et la Sunna. Mais malgré tout, par la suite, bon, il, malgré qu'il était contre eux, mais en même temps, euh, disons que il continuait quand même un peu à défendre cette idée de rapprochement de manière quand même un peu moins forte qu'au début, mais quand même, il continuait quand même à défendre cette idée de rapprochement jusqu'à la fin. Donc, Al-Qardawi, il a, il a adopté une attitude très semblable à celle de Mohamed Rashid Reda, hein, comme on l'a expliqué plus tôt. Il y a un chapitre dans le livre qui parle de ça. Parce que, comme on disait, pendant, pendant 30 ans de sa vie, Qardawi, il a défendu cette idée de rapprochement avec les chiites. Puis, à la fin, il a réalisé que c'était quelque chose qui était pas possible. Hein? et que les chiites n'allaient jamais abandonner ou se, ou désavouer ou laisser tomber leurs croyances perverses par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, par rapport aux Sahaba. Donc, le, Cheikh Abu Abdullah al-Misri, il dit, si seulement Al-Qardawi avait profité de, euh, de l'expérience de Rachid Reda avant de gaspiller et de perdre une grande partie de sa vie, justement, et de gaspiller avec lui ou de perdre avec lui une grande portion des musulmans dans cette, dans cette bid'a des chiites qui est le bid'a, la bid'a du rapprochement avec les rafidah. Hein? Et il dit Donc là, euh, il va expliquer pour les pour les lecteurs les deux différentes étapes ou les deux périodes différentes de Qardawi par rapport à sa position envers les rafidah. الطور الأول للقرضاوي في موقفه من الشيعة الرافضة طور التقريب معهم والدفاع عنهم وكتم عقائدهم عن أهل السنة Donc la première euh, période, la première étape, c'est quand il, euh, yani, dans ce, dans, quand il défendait la, les Rafida, et quand il, euh, yani, il les défendait, il cachait leurs croyances à propos de euh, de qu'est-ce qu'ils croient par rapport à l'islam, il cachait leurs leur réelles croyances aux gens d'Ahl Sunnah, et euh, il appelait à ce rapprochement entre les sunnites et les chiites, <clears throat> les rafida et les Ahl Sunnah. Donc il disait, هذا الطور يمثل المساحة الأكبر من عمر القرضاوي وللأسف خلال هذه السنوات الطويلة لم يدرك القرضاوي آه، آه، المصيبة التي كان يجر الأمة إليها لما كان يدافع عن هؤلاء الروافض أو لما كان يدافع عن هؤلاء الروافض المجرمين ويلتمس لكفرهم الأعذار الواهية حينما كان يقول هو يعني هناك بعض بعض أقوال لبعض علمائهم أي علماء الشيعة تقول إنه فيه قرآن أطول من هذا القرآن مصحف فاطمة وإنه فيه مصحف آه، عند المهد المنتظر يعني سيظهر معه وكلام من هذا يعني روايات وهي من روايات الأخباريين وليست من تحقيق الأصوليين وقال بها بعض علمائهم ولكن فيه عدد من علمائهم ينكر هذا العلماء الذين التقيت بهم مثل الشيخ آية الله التسخيري وآية الله واعز زاده وهؤلاء ينكرون آه، كل هذا الكلام وهم جميعا هم جميعا متفقون على أن ما بين الدفتين كلام الله يعني لا يخالف شيعي في أن المصحف اللي بين أيدينا هذا كلام الله من ألف لام مين من من من من سورة الفاتحة إلى سورة الناس إنما هل فيه قرآن زايد أو لا هو داء اللي فيه الخلاف donc ça c'est une parole hein, ici qui est la parole de Qardawi le cheikh il dit donc euh, malheureusement la plus grande partie de la vie de Qardawi hein, une trentaine d'années il l'a passé sans réaliser euh, le malheur vers lequel il était en train d'amener la Ummah en défendant les Rafidah, hein, ces criminels qui et euh, qui, yani, qui nie la, la, la, sunna et qui insulte les sahaba et qui yani, insultent les femmes du professeur, sallam et ainsi de suite, qui croient en la, divinité de leurs imams. Donc ils, cherchait cherchaient pour eux des excuses, hein, des fausses excuses pour essayer de les défendre. Et euh, parmi ces exemples-là, il cite Qardawi qui disait il y a certaines paroles de leurs ulama, c'est-à-dire les ulama des chiites, qui disent que euh, il y a euh, un Coran qui est plus long que ce Coran, le Mus'haf de Fatima, et aussi, c'est le mushaf euh, avec lequel va apparaître le Mahdi al-Muntazar que les Shia attendent. C'est-à-dire qu'il va venir, il va apparaître avec ce Coran. Et ça, c'est une parole, c'est-à-dire, il dit, ce sont certaines narrations que certains euh, narrateurs ont rapportées. Ce ne sont pas des choses confirmées de la part des, savants de Usul chez eux. C'est-à-dire que certains d'entre leurs savants ont dit cette chose-là, mais il y a un nombre parmi les, leurs savants qui le nient. Hein. Et il dit tous les savants d'entre eux, parmi les savants chiites que j'ai rencontrés, comme par exemple le cheikh Ayatollah At-Taskhiri et Ayatollah Wa'iz Zada, ceux-là, ils nient ce genre de paroles. Et ils sont tous d'accord sur le fait que ce qui est entre les deux couvercles du mushaf, c'est la, parole d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux chiens, il n'y a pas, euh, il dit, يعني لا يخالف شيعي في أن المصحف il n'y a pas un chiite, un chiite <coughs> qui, qui diverge sur le fait que le mushaf qu'on a entre nos mains aujourd'hui, c'est la parole d'Allah. À partir de euh, Alif Lam Mim, hein, Surat Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas. Hein. Mais c'est seulement, est-ce que ce Coran, il a été euh, augmenté ou bien est-ce qu'il n'a pas été augmenté ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour terminer la citation, il mentionne à la fin euh, cette, question-là que les chiites, ils, sont tous d'accord pour dire que le, le mushaf qu'on possède aujourd'hui c'est le, le seul mushaf. Et donc, on voit comment il essaie de cacher la réalité de la croissance des Rafidah. Hein, déjà, il mentionne euh, que c'est les paroles seulement de certains narrateurs qui ont rapporté ces paroles-là et que n'est pas la position des usuliyin parmi eux. Hein. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pour les rafidah, les les paroles de leurs imams sont des paroles infaillibles puisque ils croient que ces imams-là sont infaillibles. Et que si certains d'entre leurs chouyours nient cette réalité-là, comme on l'a expliqué dans les cours au début, quand on a parlé de la question du Coran et tout ça, c'est qu'ils pratiquent la taqiyya, c'est-à-dire ils cachent la réalité de leur croyance, ils ne disent pas ouvertement aux musulmans qu'ils ne croient pas que le Coran qu'on possède aujourd'hui c'est pas le vrai, hein, ils ne disent pas. <coughs> donc, <coughs> donc Cheikh euh, Abu Abdullah al-Misri, il dit قلت سبحان الله القرضاوي يعرض الزيادة في القرآن المنزل كأنها مسألة خلافة كأنها مسألة خلاف فقهية نحو الخلاف في بعض هيئات الصلاة مثل النزول آه، بالركبتين أو اليدين مما قد يسوغ فيه الأخذ والرد <coughs> فما بعد هذا الخذلان من, من خذلان ولا ينفع القرضاوي إنكاره على هؤلاء الذين يعتقدون وجود مصحف آخر فيه زيادة عن مصحف المسلمين فإن غرضه الأساسي هو آه، تغييب هذا الخلاف كأنه غير موجود عملا على الوحدة الوهمية التي لم يجد القرضاوي سبيلا إلى تحقيقها إلا بإذابة الولاء والبراء والغيرة على القرآن والسنة والمنهج السلفي ومحاولة صهر المسلمين آه، في بوتق بوتق بوتقة بوتقة الملل والنحل الكافرة المبتدعة Euh, il dit donc, subhanallah, c'est incroyable comment Qardawi présente cette question de, euh, la, croyance des Rafidah, qu'il y a eu des ajouts dans le Coran qui, a été révélé, comme si c'était une question de divergence de fiqh euh, entre les, savants. Comme par exemple, lorsque les savants divergent entre eux sur la question de certaines positions dans la prière, comment on doit descendre pour faire le sujoud, est-ce que c'est sur les deux genoux ou sur les deux mains Hein, des questions comme ça dans lesquelles c'est possible qu'il y ait, euh, disons, on prend ou on laisse selon hein, la position qu'on a face à la compréhension des textes. Mais l'attitude que Qardawi mentionne là par rapport à cette, question de, du Coran, est-ce qu'il y a des ajouts dedans ou non, comme les, les le prétendent, alors ça c'est pas une question de divergence entre les ulama, ça c'est une question, soit tu crois au Coran qu'on a ou soit tu n'y crois pas. Et c'est une question que, c'est une question qui a pas avec al kufr ou » Soit que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas. Soit tu es croyant, soit tu es un kafir. Hein? Donc, euh, d'adopter une attitude traite comme cette attitude-là, il n'y a pas de trahison plus grande que ça par la suite. Et ça sert à rien que al qardawi euh, par exemple, disent qu'il est, il, il, est contre ou il condamne ceux qui croient qu'il y a un autre mushaf ou qu'il y a des, des, des, ajouts dans le mushaf des musulmans, s'il fait que condamner ça dans le, euh, dans le but de, de par la suite de le recouvrer, puis de nier que cette euh, divergence-là existe entre les sunnites et les chiites, pour arriver soi-disant à cette unité illusoire, hein, eh ben, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Hein. Tu peux pas juste mettre ça de côté puis dire il faut pas parler de ça, il faut pas euh, mentionner ces choses-là parce que c'est juste une certaine quantité d'entre eux qui croient en ça, etc. Il dit que la, euh, la seule manière par laquelle Al-Qardawi est arrivé justement à essayer d'appeler à cette réalité de rapprochement entre les sunnites et les chiites, c'est de faire fondre euh, la, la aqidah de Al-Wala al bara hein, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah et de faire fondre cette ghayra, cet amour jaloux hein, pour euh, la défense de la foi et du Coran et de la Sunna et du manhaj des salafs et d'essayer de, par tous les moyens d'endormir les musulmans hein, en les faisant accepter toutes les sectes et les groupes et les différentes bid'ah qui existent. Après il dit وهذا الخط العريض الذي كان يسير عليه القرضاوي في, طور في طوره الأول هذا هو السعي لتغييب عقائد الرافضة عن السنة كما اعترف هو بنفسه في تصريحه الأخير الذي سوف يأتي نقله في الطور الثاني euh, il dit que ça c'est la ligne large que suivait Al-Qardawi dans sa première période, dans sa première attitude envers les Rafidah et c'est qu'il essayait de de cacher la croyance des rafidats aux musulmans de la Sunna. Et il a reconnu cela plus tard par lui-même, hein, lorsqu'il a écrit son, euh, son texte dans lequel il clarifie sa position, sa dernière position face aux rafidats Et on va le mentionner, on va le citer. Euh, ça, c'était lorsqu'il a adopté sa deuxième attitude, sa deuxième position face aux rafidats On va lire le texte plus tard, inshallah. الشيخ قال القرضاوي أيضا ذكر صديقنا العزيز الأستاذ الشيخ الدكتور البوطي أن هناك تقارير <clears throat> قرأ, قرأ تقارير أمريكية آه، غرب وغربية تقول إنه يعني من الأشياء اللي هي <clears throat> آه، تحرص عليها آه، أو تحرص عليها إنها تدفع المسلمين آه، إلى أن يحارب بعضهم بعضا وأن يشتغل بعضهم ببعض آه، ذكر مراجع معينة وحدد هذا آه، وحدد وهذا أمر متفق عليه ونحن قلنا من أول الأمر إن أعداء الأمة هم الذين يسعون إلى التفريق بينها بكل وسيلة من الوسائل قلت انتهى كلامه قلت وقد نقض القرضاوي نفسه شيئا من فهمه هذا في طوره الثاني آه، لما قال صراحة إن مفاتيح العراق في أيدي الإيرانيين فهم السبب الرئيسي في المجازر التي تحدث للمسلمين على أرض العراق فليست أمريكا هي التي آه، تهدم المساجد وتحرق المصاحف وكتب السنة وإنما آه، يصنع هذا الرافضة الشيعة Donc, il dit que Al-Qardawi a dit euh, auparavant pour exprimer ou pour euh, démontrer qu'est-ce qu'il disait justement par rapport au fait qu'il cherchait à, cacher la réalité de la croyance des euh, hein, aux, gens de Ahl Sunnah, il dit notre ami hein, euh, le professeur, le cheikh, le docteur Al-Bouti, hein, Saïd Ramadan Bouti, le soufi, un autre parmi les égarés aussi, parmi les gens de Bid'a, il dit qu'il y a certains rapports, hein, et il a lu certains rapports américains, occidentaux, qui disent que les choses sur lesquelles ils doivent euh, y faire beaucoup d'efforts, c'est d'amener les musulmans à se faire la guerre les uns les autres et euh, de les utiliser les uns contre les autres et il a, mentionné certaines références euh, et il a spécifié exactement un citant les, différents, euh, les différentes références spécifiques. Et il a dit ça c'est une chose muttafaq alayh, c'est-à-dire ils sont tous d'accord là-dessus. Hein. et nous, hein, euh, on dit ça depuis le, la première, euh, depuis la, la, première chose qu'on dit, c'est quoi C'est que les ennemis de la Ummah, ce sont ceux qui font des efforts pour les diviser par tous les moyens qui existent. Donc ça, c'est pour dire que c'est la même attitude que ceux qui étaient avant lui, qui utilisaient cette méthode, d'essayer de, montrer euh, les musulmans qui appellent à la sunna et qui réfutent les gens de la bid'ah et qui montrent leurs égarements et qui montrent euh, l'égarement des rafidah, d'essayer de les faire paraître comme étant des ennemis de l'islam, de les faire paraître comme étant des gens qui euh, travaillent pour les Américains pour diviser la Ummah et de les faire paraître comme étant des ennemis de la Ummah. Hein, parce que selon cette mentalité-là ou cette, idéologie qu'ils ont adoptée, d'essayer de rapprocher les, sectes musulmanes, euh, ils essaient de faire comprendre que toute personne qui va clarifier la vérité au sujet de ces sectes est en train de travailler pour faire euh, diviser les musulmans. <coughs> et euh, que c'est un complot des Américains et que ceux-là sont en train de de mettre en marche le complot et les Russes des Américains en faisant en sorte que les musulmans se combattent les uns les autres, en parlant des Rafida et des gens de al sunnah <coughs> Donc le cheikh il dit, et à, ce niveau-là, Qardawi s'est euh, contredit lui-même un peu dans sa deuxième position plus tard, lorsqu'il dit de façon explicite dans son texte par la suite que les clés de l'Irak sont entre les mains des Iraniens et que ce sont eux, ce sont eux qui, c'est eux qui sont la cause principale des, massacres qui se passent euh, entre les musulmans en Irak. Et il dit ce n'est pas, ce n'est pas euh, l'Amérique, ce n'est pas les États-Unis, Amérique, hein, qui sont en train de détruire les mosquées ou de brûler les masahif ou euh, de, brûler les livres de la Sunna. Mais ceux qui font ça, ce sont uniquement les chiites Rafida hein? ça c'est ce qu'il a dit lui-même par la suite donc le cheikh dit هذا الكلام أيضا من جملة متناقضات القرضاوي المنهجية النابعة من السياسة الحزبية فكيف يعترف هنا بأن أعداء الأمة الغربيين والأمريكيين ويعملون على بث الفرقة بين المسلمين وفي نفس الوقت يجوب بلادهم في مؤتمراتهم طلبا للقرب منهم ورغبة في تغييب الخلافات بينهم وبين المسلمين وهذا إن دل فلا يدل إلا على مسخ عقيدة الولاء والبراء عند القرضاوي Donc il dit, ça c'est encore, ça fait encore partie de toutes les différentes euh, contradictions qui existent hein, chez Al-Qardawi dans les questions de manhaj, à cause du fait qu'il adopte la position des groupes de bid'a et euh, qui se basent sur leur position politique. Ils adoptent des positions par rapport à la politique et non pas par rapport à al-wala ou al-bara et au principe de l'islam. Donc il dit comment peut-il ici reconnaître que <clears throat> les ennemis de la Ummah, les occidentaux et les américains travaillent pour euh, inspirer ou souffler la, la division entre les musulmans alors que lui en même temps il répond à ces pays occidentaux là et il participe à leurs conventions et alors, euh, ils participent à leurs convention et à leurs euh, séminaires dans le but de se rapprocher avec eux et de cacher les divergences qui existent entre eux et les musulmans. Puis par la suite, il dit hein, que c'est eux la cause de la division entre les musulmans. Ça, si ça indique quelque chose, ça indique uniquement que ces gens-là ont essayé d'éliminer complètement la aqidah de al-wala entre, les gens, hein, entre les musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien qui ont des contradictions dans leur manhaj, dans leur aqidah. <coughs> Il dit, وَلَقَدْ صَارَ بِتَقْرِيراته الْفَاسِدَةِ آلة من هذه الآلات للتفريق بين المسلمين. Et donc, avec ces différentes positions corrompues qu'il a adoptées, il est donc devenu lui-même un instrument des instruments de la division entre les musulmans. C'est-à-dire Qardawi, en adoptant ces différentes positions-là et en euh, faisant ces déclarations-là, il est devenu lui-même hein, un instrument de division entre les musulmans. Et beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui se divisent entre eux uniquement à cause de Qardawi, à cause de ces positions qu'il adopte qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et des gens qui le défendent et qui s'accrochent à lui fanatiquement, qui refusent de reconnaître ses erreurs, hein, et à cause de ça, ils causent hein, plus de division encore entre les musulmans. Hein, parce qu'il y en a qui suivent leur passion, et que quand on leur mentionne les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent clairement que Qardawi est dans l'erreur, eux, ils continuent malgré ça à vouloir le défendre et à le supporter dans ses erreurs. Hein. Yani Allah al-Musta'an, un petit peu comme l'attitude des chrétiens lorsqu'ils défendent leurs prêtres et leurs euh, moines et leurs papes et leurs rabbins, malgré qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Donc ils adoptent la même attitude. نسأل الله العافية. Donc il dit وقال أيضا لا بد أن نقرب بين الثقافات بعضها بعضها ببعض بعضها ببعض ونزيل الفجوات والجفوات لأنه فيه أكثر من مانع يمنع الأمة من الوحدة هناك الاختلاف آه، اختلاف المناهج واختلاف الفلسفات وهناك اختلاف الولاءات والارتباطات وهناك الأهواء التي تفرق وهناك دعوات قومية وعصبية وهناك آه، وهناك إلى آخره لا بد هذا كل لا بد آه، لا بد هذا كله يحتاج إلى علاج قبل أن ندعو إلى الوحدة أو إلى إقامة الخلافة ولذلك من من من من أسباب هذا إننا نزيل هذا التجافي بين الطوائف الكبرى في الأمة مثل السنة والشيعة السنة والشيعة هم اللي دائما تثير الخلافات بينهم آه، دائما تثار الخلافات بينهم فعلى العقلاء أن يحاولوا أن يقربوا قبل ما نقول قبل ما نقول الخليفة والخليفة كأنه يعني الخليفة كن يا خليفة كن فيكون هذا ليس من المنطق يعني في شيء <coughs> donc il dit ici euh, encore, il dit il faut que nous rapprochions entre les différentes cultures, hein, les unes avec les autres, et qu'on élimine les, euh, les, euh, les écarts et les, les, froideurs qui existent entre les différents groupes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent, hein, il y a beaucoup d'obstacles et de, choses qui, qui empêchent la Ummah de se réunir et d'être unie il y a des divergences dans les questions de manahij, il y a des divergences dans les philosophies, il y a des divergences dans les allégeances et dans les attachements, et euh, il y a aussi les passions qui, qui divisent, et il y a les, également les différentes, euh, les différentes euh, appels ou les gens qui invitent à différentes idéologies, comme par exemple le nationalisme et le fanatisme, etc., etc. Donc euh, il faut absolument régler ou remédier euh, à, à, tous ces problèmes-là avant d'appeler à l'unité des musulmans hein, ou avant d'appeler à établir le khalif, le khilafa. Hein. Et il dit parmi les causes ou parmi les moyens plutôt euh, d'arriver à ça, il faut euh, parmi les moyens d'arriver à éliminer ces différentes euh, animosités qui existent entre les grands groupes de la Ummah, comme par exemple les Sunna et les Shia. Il dit la Sunna et les Shia, c'est eux qui ramènent toujours des divergences entre eux. Alors les gens intelligents ou les gens euh, parmi les hommes qui sont intelligents doivent faire des efforts pour arriver à euh, les rapprocher avant de parler de khalifa. Hein. On ne peut pas juste dire comme ça, le khalifa vient, soit et il, il, il, est. Hein ne peut pas juste faire ça comme ça. Il faut, hein, comme il veut dire, qu'il faut qu'on travaille pour s'unir avant. Et donc ça, ça veut, euh, donc ça c'est pas logique de penser que le khalifa va juste apparaître comme ça, toute seule. Et <coughs> il n'y a pas de doute que, hein, il n'y a pas de doute que cette dans cette parole, il y a plein de talbis et de mensonges et d'hypocrisie et d'ignorance, hein, et de, de, de, malhonnêteté parce que Comme le cheikh il dit par la suite, cheikh Abu Abdullah Ala, il dit قلت قوله إن السنة والشيعة هما دائما اللذين تثار بينهم الخلافات فهذا من تلبيساته المتوالية في عرض الأمور حيث إنه يعرض المسألة كأنها خلافات مفتعلة يثيرها المتعصبون أو الغلاة من كلا الفريقين على حد تعبيره في مواضع أخرى من مقالاته التالفة وقد تبين للقارئ المنصف من النقولات السابقة التي بينا فيها بعض عقائد الشيعة, آه، الشيعة الرافضة وشيئا من مقالات الخميني الضال حقيقة هذه الخلافات وهل هي مفتعلة أم هي خلافات في, خلافات في في أسس الاعتقاد التي آه، إن تميعت فلا يبقى لنا من الإسلام شيء Donc le cheikh il explique, il dit que il parle de, des Shia et de la Sunna en disant que ce sont les deux entre lesquels il y a toujours des divergences qui sont ramenées, hein, qui sont euh, yani, euh, rallumées ou incitées. Euh, on incite toujours aux divergences entre ces deux groupes-là. Et le cheikh euh, al musri il dit que ça, ça fait partie des différentes ruses hein, que ces gens-là euh, utilisent quand ils présentent la, la question pour essayer de faire croire que ce sont des divergences qui sont provoquées entre les deux groupes par ceux qui sont fanatiques ou par ceux qui sont extrémistes, comme il le dit lui-même dans certaines de ses paroles, comme en voulant dire que ce sont des divergences qui n'existent pas mais qui sont inventé ou fabriqué entre les deux groupes. Et euh, le cheikh il dit que on a vu clairement dans les textes qu'on a mentionnés précédemment au sujet de la croyance des rafida et au sujet des différentes paroles de Al-Khomeini qui était lui-même un égaré, hein, la réalité de nos divergences et que ce ne sont pas des, euh, des divergences qui sont inventés comme ça euh, par semblant. C'est des choses qui sont réelles et qui font partie des divergences dans les fondements de notre aqidah. Et que si on commence à faire des compromis dans ces fondements-là et à euh, accepter les divergences dans ces questions-là, alors il ne restera plus rien de l'islam. Hein, il va peut-être rester le nom, mais la réalité de l'islam sera hein, absente. Donc euh, c'est ça le malheur de ces gens-là parmi les les gens qui appellent à ce genre de rapprochement. C'est qu'ils parlent d'un islam en réalité qui n'existe pas. Hein. C'est un islam illusoire. La seule chose qui a rapport avec l'islam dans, la chose à laquelle ils appellent ou à laquelle ils invitent les gens, c'est le nom. De se dire ensemble, on est musulman, on croit à un Coran, on croit à un prophète, mais la réalité de ça, qu'est-ce que ça signifie Elle est absente, Puisqu'on cache les réalités de, nos croyances et des divergences qui existent entre nous. Et donc, c'est ce genre d'attitude-là, c'est une attitude hypocrite, c'est une attitude politique, hein. comme les politiciens aujourd'hui, comment ils agissent, hein. ils manipulent la population hein, en leur faisant croire n'importe quoi, et euh, l'important, c'est que les gens soient d'accord ou que les gens acceptent, que ce soit vrai ou faux, ça c'est pas important pour eux. La question, c'est est-ce que les gens sont, euh, est-ce que les gens sont contents, oui ou non, et est-ce qu'ils acceptent, oui ou non. Hein? Et donc ça, c'est une attitude qui amène l'homme à sa perte. Hein? Et ça, c'est l'attitude de tous les politiciens, de tous les gens qui appellent à l'égarement. Tandis que hein, les prophètes et ceux qui les ont suivis correctement, hein, selon, euh, y en dans leur croyance en premier, puis ensuite dans leurs principes, ils savent qu'il faut s'accrocher à la vérité, peu importe peu importe, euh, euh, comme on dit, la, comme on dit l'opinion euh, l'opinion publique ou des choses de ce genre hein. c'est pas l'opinion publique qui doit dicter hein, aux gens qu'est-ce qu'on doit accepter ou pas qu'est-ce qu'on doit dire ou pas et c'est pas l'opinion des médias non plus et quoi que ce soit de ce genre c'est qu'est-ce qui est dans la révélation c'est ça la base et il faut retourner à cette base là si on veut s'unir Hein? on ne peut pas juste s'unir comme ça pour dire, bon, on, laisse, on met de côté nos divergences, on met de côté nos philosophies, on met de côté nos manahij, puis on est tous des frères, hein, et on s'unit tous, hein, et on s'aime. l'idée de dire ça, c'est un peu comme les chrétiens là et comme les hippies hein, qui appellent à peace and love et à s'unir comme ça, mais c'est une union qui n'est pas basée sur rien de sérieux ou rien de réel, mais uniquement sur des illusions euh, comme ceux par exemple parmi les hippies dans les années 60, hein, durant la, guerre du Vietnam, qui pensaient qu'en fumant de la marijuana puis en écoutant de la musique, on allait régler tous les problèmes de l'humanité. C'est un peu ce genre d'intoxication de, psychologique et intellectuelle que ces soi-disant islamistes utilisent. Ils n'utilisent pas la drogue comme les, les hippies, mais ils utilisent une autre sorte de drogue qui vient endormir l'esprit des gens pour les faire croire en des choses qui ne sont pas réelles hein, et qui leur cachent la réalité des choses. Donc c'est la même, la même chose, mais avec d'autres moyens qu'ils utilisent. Le cheikh il dit ensuite <coughs> فهل القرضاوي لم يطلع على هذه المقالات الكفرية juste pour vous donner un exemple euh, de ce genre d'attitude par rapport aux différentes sectes vous savez que, par exemple, on a parlé plus, dans les cours précédents, on a parlé de Hassan al-Banna. On a parlé de Hassan al-Banna, comment il défendait les Rafidah. Et comment il a dit que, il fallait s'unir, il fallait oublier les divergences, etc., etc., sans tenir compte de la aqidah des Rafidah. Et pourtant, euh, il y a une, partie, euh, il y a un endroit, le cheikh euh, Abu Abdullah al-Usri, il mentionne la, la réfutation de Hassan al-Banna par rapport à la secte des Qadianiyya, la secte des Qadianiyya, qu'on appelle aussi Al-Ahmadiyya, qui, sont, euh, qui vivaient en Angleterre. <coughs> On voit qu'il les a critiqués et il a, déclaré que ce sont des kuffars. Hein. il a fait le takfir des Qadianis. Pourquoi il n'a pas dit on va s'unir avec eux, puis ce sont nos frères, puis il ne faut pas faire le takfir hein, tout d'un coup tout d'un coup, euh, il fallait déclarer que ce sont des koufars. Et, c'est la vérité, ce sont des koufars. Mais pourquoi faire une différence entre les qadianiyya et les Rafidah Alors que les fondements de leur aqidah sont des, fondements de kufr, de la même manière que les qadianiyya. Hein? Donc pourquoi, faire, pourquoi une secte, il la juge, et ils l'analysent de cette manière et ils montrent leur mécréance, et l'autre non c'est uniquement, encore une fois, on voit que dans, sa critique, il y avait aussi un aspect politique. Du fait que les Qadianiyin en, aide, euh, euh, défendaient les colonisateurs anglais. Et ils étaient contre euh, le fait de s'opposer aux, aux Anglais et il niait le, le djihad, Donc, à cause de l'attitude politique envers la colonisation, parce que Hassan al-Banna, ça, a été son, cheval cheval qu'il a utilisé pendant longtemps dans, son, dans la propagation de son, de son groupe, c'est qu'il montrait qu'il était contre les colonisateurs et contre l'occupant anglais. Hein? Donc ça, c'est une couverture qu'ils utilisent. Et la même chose qu'aujourd'hui, ils utilisent la question de la Palestine pour se, pour se donner une, une, une valeur ou une signification, alors qu'en réalité, en arrière de ça, c'est pas basé sur la aqida et sur le manhaj de l'islam. Et donc c'est ça le danger. Donc pour dire comment ça se fait que dans certaines questions, dans certains aspects, il clarifie les choses et il l'explique correctement, et que dans d'autres situations, comme par exemple les divisions entre Sunna ou Shia, il, euh, il le cache, c'est par rapport encore là à des attitudes face à la politique aussi, puisque par rapport à, à leurs objectifs politiques, ça sert à leurs euh, intérêts, sinon ils n'en parlent pas ou bien ils le condamnent ouvertement. Et donc ça c'est malheureux de, de, de, voir ce genre d'attitude-là. Après il dit فهل القرضاوي لم يطلع على هذه المقالات الكفرية ولما كان يأوي هؤلاء الروافض <coughs> est-ce que Qardawi n'avait pas euh, étaient euh, au courant de toutes ces paroles que les Rafidah euh, mentionnent au sujet de leurs croyances, et qui sont des paroles de kufr et des croyances de kufr, n'étaient-ils pas au courant de ces choses-là lorsqu'ils défendaient les Rawafid وهل السكوت في هذا الوقت عن تحذير المسلمين من هذا الرخم من الروافض يعد حكمة أو يعد من الأمانة وهل هذا السكوت يعد من المهادنة لتوحيد الأمة أم من المداهنة لحفظ مصالح سياسية لحزب الإخوان Donc il dit ici, <coughs> euh, est-ce que le fait de se taire, d'avertir les musulmans des égarements des rafidah et de leur mécréance, est-ce que ça, on calcule ça parmi les choses qui, sont, qui font partie de la sagesse ou qui font partie de l'honnêteté et de la fiabilité, ou bien on calcule ça comme étant euh, dans le but, dans l'intérêt de réunir la Ummah, ou bien que c'est une sorte de compromis qu'on fait dans le but de préserver les intérêts politiques du parti des Ikhwan. Hein وهل هذا التحمل في تأويلات كفرهم وتحسين صورتهم القبيحة يعد من النصح لهم Parce qu'on a cette attitude-là maintenant. Hein, il dit, est-ce que le fait de euh, d'essayer de, réinterpréter leurs paroles de coffre et leur, faire, leur donner une belle apparence alors qu'elles sont laides. Est-ce que ça, ça fait partie de la, sincérité et de la bonne attitude de donner le conseil aux musulmans hein, Parce qu'il y a cette attitude-là de vouloir hein, essayer de toujours euh, dire non, il faut utiliser de la sagesse, hein, il faut utiliser la sagesse, il faut etc. etc. Et on, essaie de faire comprendre, parfois certains essaient de faire comprendre que de cacher la vérité et de ne pas clarifier l'égarement des gens de l'égarement, ça c'est de la sagesse. Hein. Alors qu'en réalité, souvent c'est pas de la sagesse, mais c'est de la, c'est de la lâcheté, ou bien c'est également de la, de, de, de, la trahison en réalité aussi. Puisqu'on cache, on ne donne pas la nasiha aux musulmans, on les avertit pas contre qu'est-ce qui est mauvais pour eux, et on les appelle pas vers qu'est-ce qui est bon pour eux. Et donc c'est très important hein, de faire attention à ça. Après le cheikh il dit أقول هذا الكلام رادا على المغالين في القرضاوي المصورين له المجاهد الأول الأوحد في هذا الميدان ميدان التحذير من الروافض حينما انتقل إلى طوره الثاني الذي اعترف فيه مؤخرا مؤخرا بخطورة الشيعة على بلاد السنة كما سوف يظهر فيما يلي donc il dit que il, il dit je dis ces paroles là hein, pour, faire, pour montrer hein, à ceux qui exagèrent à propos de Qardawi maintenant et qui veulent le montrer comme étant euh, le grand combattant, hein, le grand mujahid, le premier, l'unique dans ce terrain-là qui défend maintenant la sunna et qui avertit contre les rawafid. Hein, maintenant c'est ça l'image que certains hein, essaient de lui donner. alors qu'il a passé 30 ans de sa vie à cacher la réalité des musulmans, euh, à cacher la réalité des rafidats aux musulmans et à les tromper, à les trahir dans ce sens-là. Maintenant, on va voir hein, un peu de qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce dit lui-même, comment il a avoué certains euh, dangers de, la position des rafidats pour les pays qui sont sur la Sunna et on va voir comment euh, il a changé de position par la suite. الطور الثاني للقرداوي تحذيره من المد الشيعي وخطورته على بلاد الإسلام واعترافه بفشل المشروع التقريب المزعوم وهل هذا التحول في منهج القرداوي كان مفاجأة لم يتوقعها الرافضة في إيران حيث جاءت تصريحات للقرداوي على خلاف عهده السابق كما <coughs> في هذا البيان المنشور على الموقع الرسمي للقرضاوي الدوحة موقع القرضاوي il dit أكدت donc on va lire l'introduction le cheikh il dit donc la deuxième position qu'il a adoptée par la suite c'est la position dans laquelle il avertit contre euh, le financement des chiites euh, pour faire la propagation de leurs euh, croyances dans les pays musulmans et le danger que cela peut représenter pour les pays musulmans et le fait qu'il a reconnu hein, l'échec de ce projet de rapprochement prétendu. Il dit, et ce changement dans le manhaj de Qardawi, hein, c'était comme une surprise que les Rafidah eux-mêmes n'avaient pas, euh, s'attendaient pas en Iran. Hein, parce que euh, Qardawi est venu, il a fait quelques déclarations hein, qui ont été mentionnées dans le site officiel de Qardawi. Euh, par exemple, à Doha, dans son site, le, le premier, euh, pardon, le 23 janvier 2007, 23 janvier 2007, il dit, euh, Akkada Doctor, on parle de lui en disant, à la troisième personne, en disant أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن فكرة, أن فكرة التقريب بين الفرق وأتباع المذاهب تحتاج, إلى آه، تحتاج للمصارحة لا المجاملة مشددا على ضرورة وضع حد لعمليات التبشير الشيعي المبرمجة في بعض البلدان السنية وجدد القرضاوي في كلمة, في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة للتقريب بين المذاهب الاثنين آه، في عام 2006 من آه، الشهر الأول من يوم 22 يوم 22 من الشهر الأول في عام 2006 آه، مطالباته بأن يتخذ الشيعة موقفا صريحا وواضحا في مسألة سب الصحابة مؤكدا أنه لم يحدث آه، تقارب ما دام يتم سبهم <coughs> donc il dit وأكد على ضرورة المصارحة والمكاشفة مبديا عتابه على الشيخ التسخيري الأمين العام للمجمع العالمي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران الذي لم يعجبه كلمة أحد المتحدثين بحجة أن هذا الكلام لا يصح في الجلسة الختامية Donc il a dit ici que le docteur Al-Qardawi, il a dit ça le 23, comme je disais, le 23 janvier 2007, euh, le docteur Al-Qardawi a confirmé, euh, le docteur Al-Qardawi, en fait, il, a, adopté, ou on lui a donné le titre du euh, responsable, du président de l'Union internationale des savants musulmans, ça c'est le titre qu'on lui a donné, il dit qu'il a confirmé que l'idée de rapprochement entre les sectes et les gens qui suivent les différentes écoles ou les différentes sectes euh, a, nécessite ou a besoin de franchise et non pas d'attitude, euh, comme on dit, al-mujamala, hein, d'adopter euh, l'attitude de mujamala, c'est-à-dire euh, de, de, de fausse politesse hein, entre les différents groupes. C'est ce qui arrive souvent dans ces réunions, dans ces rencontres. Hein, même les rencontres qu'on appelle les rencontres de rapprochement entre les religions ou les rapprochements entre les sectes, il y a toujours cette attitude de mujamala, hein, de vouloir faire plaisir à l'autre et de vouloir être montrer la, fausse gentillesse et la, fausse politesse. Donc il dit, Qardawi il a adopté une autre position, maintenant il dit il faut qu'on soit franc, il faut dire les choses telles quelles. Il va adopter cette, cette euh, comment on pourrait dire, cette... Euh, cette euh, al-mujamala, le meilleur mot que je pourrais voir pour le traduire, c'est <coughs> cette euh, diplomatie, hein, ce genre de diplomatie. مشددا على ضرورة وضع حد لعمليات التبشير il a mis il a il a mis une une emphase ou il a mis de l'importance sur la nécessité de mettre une limite aux actions de de prêches, hein, des missionnaires chiites qui, font des, qui essaient de faire la propagation programmée et calculée de la secte des Shia dans certains pays sunnites. Hein. Il dit que c'est programmé, c'est organisé, puis il y a un financement pour ça, qu'on essaie de convertir des musulmans dans les pays sunnites à la religion chiite. Et il dit, Qardawi, <coughs> dans une parole qu'il a prononcée, euh, à la fin du, du, du de, à la fin du, du séminaire de, la convention pour le rapprochement entre les sunnites et les chiites qui a été faite en, en le, le, 22 janvier 2006. Il a demandé, à la fin à la conclusion de cette euh, convention, il a demandé aux chiites de prendre une position claire au sujet de l'insulte des sahaba en confirmant qu'il n'y aura pas de rapprochement qui pourra se faire réellement tant qu'il y aura euh, des, des qui insultent les sahaba. <coughs> Euh, il, a, il, a mis, alors, il a mis de l'emphase, il a insisté sur le fait que c'est nécessaire qu'il y ait de la franchise et qu'on dévoile hein, la réalité de ces choses-là et il a également fait un blâme au Cheikh euh, Al-Taskhiri, qui est euh, Al-Amin Al-Am. <coughs> Al-Amin, le responsable général de, de, ce, de cette euh, assemblée, de cette, euh, de, ce rapproche, de cette assemblée internationale pour le rapprochement entre les, entre les différentes sectes. Donc il l'a blâmé directement. Hein. Celui qui est à terre c'est le Cheikh, le Cheikh des Shi'as qui s'appelle Taskhiri. Donc, Qardawi a blâmé Taskhiri et lui a dit que, hein, euh, il a dit, euh, bah, à la fin, Taskhiri, dit, j'ai pas tellement aimé cette attitude-là, euh, ou bien il n'a pas aimé la parole d'une des, des personnes qui a parlé à la fin du, du séminaire, et il a dit que c'était pas correct de dire une parole pareille dans une, euh, dans une assise ou dans une parole de de, de conclusion d'une convention, qu'il fallait pas qu'on dise ça à la fin. Probablement qu'ils auraient préféré que ça se dise pendant ou au début ou je sais pas à autre, à autre moment que à la fin de la convention. Bon. Il dit ensuite كما انتقد القرضاوي أيضا الدكتورة عائشة المناعي منسقة المؤتمر وعميدة كلية الشريعة بقطر على قمعها الدكتور حامد الأنصاري أثناء مداخلته في جلسة الأحد آه، حين تحدث عن تهميش السياسي للسنة في إيران وأضاف آه، أردت في الجلسة الأولى المصارحة والمكاشفة بدون هذا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة وكان اليوم الأول للمؤتمر شهد مناقشات ساخنة حول قضايا خلافية بين السنة والشيعة بدأت بدعوى القرضاوي لوقف محاولات التشيع السنة آه، كما عاتب فضيلته الجانب الشيعي لعدم السعي للقيام بمبادرة, بمبادرة للتقريب مع الجانب السني ولكن الشيخ آية الله تسخيري رفض اتهام السنة آه، للشيعة بالتبشير المذهبي مطالبا إياهم في المقابل بالتوقف عن وصف الشيعة بالصفويين أو تكفيرهم Donc il a dit Euh, que par la suite il y a eu des critiques de la part de Qardawi pour la doctoresse euh, Aisha Mana'i euh, qui était euh, responsable ou bien disons qui était celle qui euh, comment je pourrais dire le, celle qui donnait la parole aux différentes euh, comment on dit, le modératrice, probablement c'est modératrice dans la, convention, puis qui est aussi la rectrice de, je ne sais pas si on dit la rectrice ou le recteur, au féminin de, de la faculté de charia au Qatar. Euh, il l'a critiqué pour avoir euh, attaqué ou critiqué le docteur Hamid Al-Ansari lorsqu'il a fait son lorsqu'il s'est introduit dans euh, la parole qu'il a fait le dimanche le, 21 janvier 2007, euh, lorsqu'il a parlé du fait qu'il euh, y a, une marginalisation ou bien on met les sunnites dans, dans une marche politique en Iran. Il a parlé de ça et euh, la doctoresse Aisha hein, Mana'i avait critiqué le docteur pour avoir dit ça, puis Qardawi l'a critiqué lui par la suite également. Et il a dit, euh, Qardawi a dit, j'ai voulu dans cette première euh, parole dire les choses de façon claire et dévoiler les choses pour que soit capable d'arriver à un résultat réel. Et il dit ça, c'était dans le premier jour de cette convention, il y a eu des débats très chauds au sujet des divergences entre les sunnas et euh, entre la Sunna et les chiites euh, qui ont commencé par le fait que Al-Qardawi a appelé à, euh, ce qu'il y ait une cessation des tentatives de convertir les, gens de la Sunna à la religion des chiites, et également Qardawi a blâmé le côté des chiites en disant qu'ils ne font pas assez d'efforts pour euh, faire un rapprochement réel avec le côté sunnite. Et euh, il dit ensuite que Ayatollah Tasriri a refusé ces accusations de la part de, la Sunna et euh, il en est contre, contre les chiites et il a dit que hein, que c'est pas vrai qu'on essaie de les convertir à, la secte des chiites, c'est pas vrai qu'on essaie de convertir les sunnites à, à la secte des chiites et en échange également il a dit bon si vous vous nous demandez d'arrêter soi-disant ces tentatives de, conversion, eh bien on vous demande de notre côté, nous les chiites, de cesser de nous appeler des safawiyin et cesser de nous déclarer des kuffars. Il a dit « ala al-mihak » اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن فكرة, أن فكرة, فكرة التقريب على محك وأنها تواجه امتحانا كبيرا إما أن تنجح وتؤتي أكلها وإما أن نفضي السيرة آه، مشيرا إلى أن جهود التقريب بدون مصارحة وتحديد أسباب المشاكل لن تؤدي إلى شيء وطلب القرضاوي الشيعة باتخاذ موقف صريح واضح في مسألة سب الصحابة مؤكدا أنه لن يحدث تقارب ما دام هناك سب للصحابة وأمهات المؤمنين قال وقال لا يمكن أن يحدث تغيير بين من يقول عمر آه، بين من يقول عمر آه، ابن الخطاب رضي الله عنه ومن يقول عمر ابن الخطاب لعنه الله أعوذ بالله آه. ومن يقول عائشة رضي الله عنها ومن يلعنها ويلصق بها أبشع التهم Donc, il a dit que, en réalité, la question du rapprochement, elle est menacée en réalité du fait que euh, il faut qu'il y ait une, certaine franchise entre les deux, sinon ça va pas amener ses fruits et ça va pas va pas amener un résultat euh, ou un succès et ça ne va pas donner les fruits attendus. Donc, euh, il a indiqué que tous les efforts de rapprochement hein, sans franchise et sans qu'on ait délimité les causes réelles de, des problèmes entre les deux, ne vont pas amener à aucun résultat positif ou à rien du tout. Et il a donc demandé au chiites de prendre une position claire hein, sur la question de l'insulte des Sahaba, en, faisant, en, en confirmant qu'il ne pourra jamais y avoir un vrai rapprochement euh, tant qu'il y a l'insulte des Sahaba et des mères des croyants. Et il a dit, et là il le cite, il n'est pas possible qu'il y ait un rapprochement entre celui qui dit Omar ibn khattab radiallahu anhu, que Allah soit satisfait de lui, et celui qui dit Omar ibn khattab que Allah le maudisse. Hein. il ne peut pas y avoir de rapprochement entre ces deux-là. Celui qui l'insulte et celui qui, qui dit radiallahu anhu, que Allah est satisfait de lui. Ou celui qui dit à propos de Aisha radiallahu anha, Allah soit satisfait d'elle, et celui qui l'insulte, la maudit, et euh, l'accuse de toutes sortes de fausses accusations. <coughs> Et à ce point-là, il n'y a pas de doute que Al-Qardawi, hein, il a raison, sauf que il, semble faire semblant de pas comprendre que ça, ça fait partie des fondements même des chiites et qu'ils ne vont pas revenir sur cette position-là jamais, et que ce rapprochement-là est impossible, à moins qu'ils se repentent de, de, de leurs fausses croyances et de leur secte et qu'ils abandonnent la secte des chiites et qu'ils se convertissent à l'islam. Là, dans ce cas-là, ce sera possible. Mais tant qu'ils ne se convertissent pas à l'islam et qu'ils n'acceptent pas hein, la sunna et euh, la vérité, eh bien, ils vont toujours continuer à rejeter la vérité et à insulter les sahaba et à nier qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Il dit وشدد مجددا على ضرورة وضع حد لعمليات التبشير الشيعي في بعض المجتمعات السنية معلنا عدم موافقته على ما يقول الشيخ التسخيري بأن التبشير الشيعي هو تبشير فردي وليس منظما قائلا التبشير الشيعي هو أمر مبرمج وترصد له ميزانيات وله مبارج مرا برامجة المبارجة العلمية استنكر امتداد التبشير الشيعي إلى فلسطين معتبرا إياه فتنة أخرى تضاف إلى ما يعانيه الفلسطينيون من محن Donc il a dit ici que, il a confirmé ensuite également, il a été très dur sur le, il a insisté beaucoup sur le fait que il faut qu'il y ait une limite hein, et une, il faut qu'ils cessent de faire leurs actions de missionnariat puis d'essayer de, convertir certaines sociétés sunnites à la secte des chiites. Et euh, il a également dit qu'il n'est pas d'accord, il a dit ouvertement, il a déclaré qu'il n'est pas d'accord à propos de ce que dit euh, al du fait que euh, la conversion ou les, les gens qui prêchent ou qui appellent à la religion des chiites le font euh, de manière individuelle et que c'est pas quelque chose d'organisé. Et il a dit c'est pas vrai, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose que les chiens ont organisé et ils ont un, ils ont à ce sujet-là un budget hein, et euh, ils ont donc un budget et des, des euh, donc il y a de l'argent qui, qui est pris dans le gouvernement des chiens pour ce, pour ça, pour la conversion, pour la propagation de leur secte, et donc que tout ça c'est calculé et organisé. Et euh, donc, euh, il a également dénoncé le fait que euh, les chiites essaient beaucoup de convertir les gens en Palestine à leur secte. Hein, il a dit que ça c'est une fitna supplémentaire qui est rajoutée aux différents problèmes qui existent là-bas en Palestine, pour les Palestiniens. <coughs> il a dit ensuite وتحرير نقاط الخلاف أكد <coughs> القرضاوي أن موضوع التقريب يحتاج إلى تحرير لنقاط الخلاف الأساسية مبديا عدم رضاه عن جزء كبير من البحوث والكلمة التي تم عرضها في المؤتمر ومعتبرا أنها لم تقترب من القضية الحقيقية التي آه، من آه، عقد من أجلها وأضاف موضحا غاصت بعض الأوراق في الأصول التي يستند لها كل من آه، كل من من الفقه السني والشيعي وهذا غير مطلوب فليس المراد التقريب بين أصول المذهبين ولكن المطلوب أن يتم الاتفاق على جملة من القضايا التي مقدمتها وقف عمليات القتل المذهبي بين الجانبين Donc il dit ici que il a appelé à, euh, disons, euh, à, il a appelé, disons, à analyser ou à établir les points sur lesquels il y a des divergences hein, et de, de, les, euh, de les, de les, délimiter, de les désigner clairement. Parce que, en fait, c'est bizarre de, la part de Qardawi de, voir qu'il appelle à ce genre de choses-là, puisque les ulama de la sunna, les ulama de Ahl-Sunnat wal Jama'a ont déjà fait ça depuis des siècles. Hein. Depuis des siècles, ils ont réfuté les rafidahs sur les fondements hein, de, leur religion et de leur secte. Ils ont déclaré que ce ne sont pas des musulmans. Donc, comment, comment Qardawi arrive aujourd'hui et il, dit, bon, bah, il faut euh, établir ou délimiter les points sur lesquels il y a des divergences, etc., etc. Il faut clarifier ces choses-là. Et ça, c'est c'est maintenant, c'est comme pour dire, comment ça se fait que c'est maintenant qu'ils se réveillent seulement Hein? Ça c'est pas c'est pas normal. Donc il dit ici que euh, donc euh, il a appelé à ce qu'on délimite clairement les différentes euh, les différents points sur lesquels il y a les divergences et il a montré qu'il n'était pas satisfait de plusieurs des recherches et des des paroles qui sont présentées dans le séminaire ou dans la convention pour le rapprochement. il a dit que on ne touche pas aux vraies, aux, vraies questions pour lesquelles ce séminaire-là a été établi. Et il a clarifié ça en disant que <coughs> il y a eu certaines recherches ou certaines feuilles qui ont été présentées sur les fondements sur lesquels chacun des sunnites et des chiites se base dans leur fiqh. Il dit c'est pas ça qu'on veut. Il dit euh, qu'est-ce qu'on veut c'est ramener les musulmans, euh, les, sunnites et les chiites euh, sur les fondements des, on ne veut pas les rassembler sur leurs fondements dans ces questions de fiqh dans les deux madhabs Qu'est-ce qu'on veut C'est arriver à se mettre d'accord sur certaines questions. Hein, et en premier, parmi ces questions-là, c'est euh, les, luttes ou les guerres qui se passent entre les deux sectes maintenant des deux côtés. Hein, il dit euh, وفيما يخص الوضع بالعراق أكد القرضاوي مجددا على ضرورة الوصول إلى حل في قضية العراق مؤكدا وجوب وجود صعوبة صعوبة في ذهاب العلماء للعراق وأعلن أن الاتحاد العالمي للعلماء لعلماء المسلمين سوف يرسل وفدا إلى إيران لبحث تدخل طهران لوقف التناحر الطائفي بالعراق مشيرا إلى أن الذين يملكون المفاتيح في العراق هم الإيرانيون وأكد القرضاوي أن مقاومة الاحتلال فرض كما آه، أبدى رفضه الكامل لأي اعتداء على إيران مؤكدا على آه، حقها في امتلاك السلاح النووي وقال نحن مع إيران وسنقاوم أي عدوان عليها من حق إيران امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية ونحن نؤيد هذا آه، نؤيدها في ذلك Il dit donc, euh, il, a, il a parlé des problèmes qui existent en Irak, il a dit que c'est difficile pour les savants d'aller là-bas parce que, bon, à cause de qu'est-ce qui se passe, puis il a dit que euh, l'union le, l'union des savants, euh, l'union internationale des savants va envoyer une délégation en Iran pour faire une, pour faire une recherche euh, sur les intrusions ou les la, participation de Téhéran dans, dans le fait de, faire arrêter les, les tueries qui se passent entre les, différents groupes en Iran et il a indiqué que euh, les clés de l'Irak sont entre les mains des Iraniens. Puis il a également indiqué que euh, c'est obligatoire de, de, de résister contre l'occupation, c'est une obligation, l'occupation, Probablement qu'il parle de la présence des Américains là-bas. c'est ça, d'après ce que je pense. Oui, parce que c'est lui qui avait justement euh, déclaré que la, présence américaine là-bas c'était pour lui une occupation, des choses de ce genre. Et euh, il a dit par la suite qu'il refusait toute euh, agression contre l'Iran et il a expliqué que l'Iran a le droit de posséder des armes nucléaires. Puis il a dit, on est avec l'Iran et euh, on va s'opposer à toute euh, euh agression contre l'Iran et euh, dans le fait qu'elle a le droit de posséder la technologie nucléaire euh, pacifiste, hein, la, nuclé la, technologie euh, nucléaire, celle, celle pas dans le but de faire la guerre, mais dans le but de, peut-être faire des, euh, comme ils appellent des, centrale nucléaire ou je sais pas quoi, pour l'énergie ou quoi. Donc il dit on les défend là-dedans. Il dit ensuite qu'il a fait une autre bayan le 18 du mois de Ramadan 2429, donc ça fait 2008, en 2008, Bi'unwan Bayanun Linnas, qu'il a écrit une lettre pour les gens. Il a expliqué dans cette lettre sa position vis-à-vis des Shi'ar Rafida et il a réfuté hein, ce que les Iraniens avaient dit, euh, l'agence médiatique de l'Iran avait dit à cause de ses déclarations précédentes. Donc il a voulu euh, clarifier sa position vis-à-vis des rafida hein, contre les accusations de deux parmi les, euh, les chour Shia, hein, comme euh, Fadlullah At-Taskhiri et euh, euh, Fadlullah et At-Taskhiri, les deux savants chiites soi-disant. Et voici donc quelques quelques-unes des paroles qu'il a dites dans, ce, dans cette dans ce bayan, dans cette clarification qu'il a euh, envoyée dans son site. Bon, on n'aura pas le temps de le lire au complet aujourd'hui, ça c'est certain. Mais bon, peut-être on aura le temps de lire une partie. Et puis vous allez voir dans cette lettre qu'il a écrite, bon, on voit clairement, encore une fois, que malgré qu'il, soit disant il, il veut défendre euh, il, il, veut défendre les gens de la Sunna contre les agressions des Shia, mais on voit qu'en même temps, il continue toujours hein, de cacher la vérité, de mélanger le vrai et le faux. <coughs> Donc il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, بيان للناس حول موقفي من الشيعة وما قلته وما قالته وكالة أنباء مهر الإيرانية والرد على الشيخين فضل الله والتسخيري بقلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين donc il dit donc que c'est une clarification pour les gens au sujet de sa position par rapport au Shia et ce que l'agence médiatique iranienne Mohor a dit et la réfutation des deux chiens, Fadlullah et Taskhiri par la plume de Youssef al-Qardawi, le président de l'Union internationale des savants musulmans. Allah Donc ça c'était écrit le 13 septembre 2008. C'était sur son site officiel. <coughs> Donc il dit آه، شنت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه آه، شبه رسمية آه، في في في يوم 13 من رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر من عام 2008 هجوما عنيفا على شخصي وتجاوز وتجاوزت فيه كل حد وأسقت إسفاقا وأسقت إسفاقا بالغا لا يليق بها بسبب ما نشرت نشرته صحيفة المصري اليوم من حوار معي آه، تطرق تطرق إلى الشيعة آه، تطرق إلى الشيعة ومذهبهم قلت فيه أنا أنا لا أكفرهم كما فعل بعض الغلاة وأرى أنهم مسلمون ولكنهم مبتدعون كما حذرت من أمرين خطيرين يقع فيهما كثير من الشيعة أولهما سب الصحابة والثاني غزو المجتمع السني بنشر المذهب الشيعي فيه ولا سيما أن لديهم ثورة ضخمة آه، ثروة ضخمة يرصدون منها الملايين بل البلايين وكوادر مدربة على نشر المذهب وليس لدى السنة أي حصانة ثقافية ضد هذا الغزو فنحن علماء السنة لم نسلحهم بأي ثقافة وافية لأننا نهرب عادة من الكلام في هذه القضايا مع وعينا بها خوفا من إثارة الفتنة وسعيا إلى وحدة الأمة الله المستعان Déjà juste dans cette introduction là c'est suffisant pour démasquer la réelle l'hypocrisie de Youssef al-Qardawi par rapport aux Shia. <coughs> Donc il dit que l'agence médiatique des, de, iranienne qui est semi-officielle, qui s'appelle Mohor, Mohor, quelque chose comme ça, euh, qui ils ont donc, euh, ils ont fait une attaque violente contre moi le 13 du Ramadan 2429 qui correspond au 13 septembre 2008. Euh, ils ont dépassé toutes les limites hein, et ils ont, euh, disons, ils ont utilisé une, une, un style qui, qui, qui n'est pas propre, qui n'est pas correct, à cause de ce que j'avais mentionné dans dans une rencontre que j'avais faite avec le journal euh, al musri Al-Yawm. C'est un journal en Égypte. Et dans cette rencontre que j'ai faite avec ce journal, j'avais mentionné à propos des chiites et de leur secte, j'ai dit à leur sujet, je ne les déclare pas koufars, comme le font certains extrémistes, je les vois, je les considère musulmans, mais je les considère mubtadi'un, c'est-à-dire des gens de Bidar comme j'ai mis en garde contre deux choses dangereuses hein, que plusieurs d'entre les chiites font. La première, c'est qu'ils insultent les sahaba, et la deuxième, c'est l'invasion des sociétés sunnites, hein, leur invasion des sociétés sunnites en propageant leur, euh, secte chiite dedans, hein, dans ces, sociétés là ils, font l'invasion des sociétés chiites, euh, des sociétés sunnites, en faisant la propagation de leur secte dans ces sociétés-là. Et en particulier que, euh, du fait que ces gens-là, les, les, ont une grande richesse hein, et ils sont subventionnés, ils ont des budgets de millions, euh, de, millions, même des billions de dollars hein, et ils ont également des, gens qui sont entraînés pour propager leur, euh, secte hein, alors que sur le plan euh, des, des, gens de la sunna, en ce qui concerne les gens de la sunna, ils ne sont pas du tout protégés culturellement contre cette invasion-là, parce que nous, les ulama de la sunna, regardez comment ils parlent, ils disent parce que nous, les ulama de la sunna, nous ne les avons pas armés hein, d'aucune culture préventive contre cette invasion-là, parce que nous, nous enfuyons en général de parler de ce genre de questions-là, pas, euh, malgré que nous, nous, nous, en sommes conscients, c'est-à-dire, on veut pas, euh, on, s'enfuit de parler de ce, de ce, genre de questions, euh, même si on, en est, on est au courant de ces questions-là, mais on évite d'en parler pour éviter de, de ravivifier la fitna et dans le but de ramener la Ummah à s'unir. Donc on voit dans cette parole-là des choses graves. Premièrement, il dit que il, il, ne les a pas déclarés kuffar. Hein? Et <clears throat> à ce sujet-là, le cheikh euh, Abu Abdul A'la al-Misri, il dit وما زالت السياسة البائسة تؤثر على القرضاوي في اعتقاده فإن هؤلاء الشيعة الذين الذين يخاطب يخاطبهم القرضاوي من أتباع الخميني الذين جمعوا خلاصة معتقد الزنادقة الباطنية فهم يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن عائشة زانية وأن القرآن محرف إلى آخره ومن, ومن جمع هذه العقائد الكفرية قد أجمع العلماء على كفره وأن جنس كفرهم آه، وأن جنس كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى كما قرر هذا شيخ الإسلام في غير من موضع في غير ما موضع من من كتبه فهل كبار العلماء بل الأمة جميعا من الغلاة لأنهم حكموا على هؤلاء الزنادقة الباطنية بالكفر وانظر تحرير المسألة في جزء خاص آه، سميته إبطال المقالة الشنيعة إخوة آه، آه، إبطال المقالة الشنيعة إخواننا الشيعة يسر الله إتمامه donc il dit ici euh, Cheikh Abou Abdullah il dit que la, politique hypocrite continue à avoir des, influences sur Qardawi dans sa croyance, du fait que ces chiites auxquels il s'adresse, hein, auxquels Al-Qardawi s'adresse, sont, partie des, font partie des adeptes de Al-Khomeini. Et ils ont réuni en eux-mêmes toutes les croyances d'hérésie et d'ésotérisme et de bâtonnière, des croyances de coffre. Hein, parce que Déjà, ça c'est incroyable de la part de certains parmi ces gens-là, parmi les Ikhwan, ou bien parmi les, euh, les Shia eux-mêmes, ils disent, ah vous, vous déclarez les Shia euh, vous déclarez, pardon, les, les Rafidah hein? ça c'est pas correct, vous n'avez pas le droit de les déclarer kuffar. Alors pourquoi eux, ils disent pas aux Rafidah d'arrêter de déclarer les Sahaba kuffar hein? Vous, vous déclarez les Sahaba kuffar, et vous nous blâmez qu'on déclare les rafida Kuffar. Hein? Où est-ce qu'elle est, la, logique là-dedans Donc il dit, ces gens-là euh, à qui Qardawi s'adresse sont des gens qui déclarent la majorité des Sahaba Kuffar et ils croient que Aisha radiallahu anha est une adultresse et que le Coran a été falsifié. Hein? Et également, toutes les autres croyances qu'on a mentionnées déjà, que hein, qu'on connaît euh, de leur part. Donc celui qui a réuni toutes ces croyances de Kouf, les savants sont tous d'accord pour dire que c'est un kafir. Et que la catégorie de Kouf que ces gens-là ont, acceptée, accepté ou qu'ils pratiquent, c'est un Kouf qui est plus grave hein, et plus sérieux que le Kouf des juifs et des chrétiens. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a clarifié dans plusieurs endroits dans ses livres. Il dit, est-ce que dans ce cas-là, on va dire à propos des grands ulama de la Ummah, que ce sont tous des extrémistes, hein, comme le prétend Al-Qardawi, parce qu'il dit, moi je ne les déclare pas koufar contrairement à certains extrémistes. Je les considère musulmans, mais ce sont des gens de bid'ah. Hein. Regardez comment il parle. Tous les ulama de la Ummah les ont déclarés et considérés koufar. Maintenant, il dit, moi je ne les déclare pas koufars comme certains extrémistes. Hein. Eh bien, il est en train de traiter tous les ulama de la Ummah, depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui, Hein, il, est en, train de les déclarer extrémistes. Hein, parce qu'ils ont tous dit que ce sont des anadika, des bataniyoun et des koufars. Hein. Donc, de dire des choses pareilles, c'est de cacher la réalité aux gens et de jouer avec eux. Hein. En, ce qui concerne le fait que ce sont des gens de bid'a, ça, il n'y a pas de doute. Hein, parce qu'on a expliqué que les chiites, déjà, sont de différentes catégories. Hein il y en a qui sont parmi eux en dehors de l'islam, il y en a qui sont à l'intérieur de l'islam encore, mais qui sont dans la bid'a. Donc le, moins, le moindre d'entre les groupes des chiites, c'est hein, ceux qui sont dans la bid'a, mais qui n'ont pas atteint le niveau de kufr. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que quand on dit que quelqu'un est un moubtadin ou que, quelqu'un a fait une bid'a, il faut comprendre qu'il y a des bid'a qui sont shirk akbar, et il y a des bid'a qui sont kufr, et il y a des bid'a qui sont hein, qui sont seulement, euh, qui sont considérés comme étant des péchés, mais qui n'atteignent pas le niveau de coffre. Hein? Donc, euh, il faut donc spécifier et clarifier que quand on dit que quelqu'un est un moubtadir, ça ne nie pas, ça ne vient pas nier qu'il est nécessairement qu'il est, ça ne vient pas nécessairement nier qu'il est en dehors de l'islam. Quelqu'un peut être un moubtadir, et la bid'a qu'il pratique est une bid'a qui est shirk, qui est une forme de shirk majeur et qui les fait sortir de l'islam. Comme par exemple les gens qui euh, vont au des morts et qui les invoquent en dehors d'Allah et qui gorgent des animaux pour eux et qui les sacrifient pour eux hein, et des choses de ce genre ou qui croient qu'ils connaissent le raid tout ça c'est des innovations mais des innovations qui rentrent dans le shirk majeur ou bien par exemple hein, comme euh, il y a d'autres d'autres croyances également qui sont des bid'a mais qui sont qui sont euh, shirk aussi ou kufr comme le fait d'insulter les sahaba par exemple qui sont une bid'ah et qui est kufr Hein, de les insulter. Donc il dit, et il, a, il dit, j'ai également mis en garde contre deux choses très dangereuses, comme, on l'a dit. Le, premier, c'est qu'ils insultent les Sahaba. Ça, au début, ils ne le reconnaissaient même pas, les, les ils le niaient. Là, maintenant, ils le là, dans cette parole, on voit qu'ils l'acceptent et qu'ils le reconnaissent. Deuxièmement, ils, ils parlent de leur invasion des sociétés sunnites et qu'ils essaient de propager dans les sociétés, dans les pays sunnites, la croyance des des Rafida et leur secte. Alors que dit que les musulmans ne sont pas armés culturellement ou euh, intellectuellement hein, pour être capables de, résister ou d'opposer cette, euh, euh, cette, invasion-là. Et ça, hein, c'est bien à cause du fait qu'ils ont tout fait pendant des années et des années. il a fait ça pendant 30 ans et d'autres avant lui ils ont tout fait pour nier les divergences qui existaient et ils ont tout fait pour nier également hein, et cacher la réelle croyance de Kouf des Rafidah et ça a amené comme conclusion qu'aujourd'hui, la majorité des musulmans dans le monde musulman, si on leur demande c'est quoi la religion des Rafidah et c'est quoi la croyance des chiites Rafidah, ils ne savent pas la réalité de, de la différence qui existe. Hein. Et <clears throat> ils ont dans leur esprit l'idée que la seule différence qui existe entre les sunnites et les chiites, ou entre les, sunnites et les, euh, les la seule différence pour eux qui existe, c'est le fait que euh, ils considèrent que Ali anhu est meilleur que les autres parmi les sahaba. Ils pensent que c'est juste ça, ou bien que c'est la question de khilafa, rien d'autre. Hein, ils ne connaissent pas les, les détails de, des différentes croyances que les rafidah ont, qui sont des croyances de coffre. Hein? Et donc, il parle de ces deux points-là. Le cheikh, il, il a mis un, commentaire euh, sur le note de bas de page. Il dit du fait qu'ils essayaient d'éteindre la fitna, il ne voulaient pas parler hein, de ces questions-là aux musulmans pour amener les musulmans à s'unir. Le cheikh Abu Abdullah al-Misri, il dit en note de bas de page, hein, il dit ici, « Ala fil fitnati saqatu, wa fi aman min atba'ihim » <clears throat> بهذا السكوت حتى سقط الآلاف منهم في شباك شبكة التقريب ومسخت معتقداتهم وصاروا حزبا على علماء السنة الذين حذروا من خطر بدعة التقريب منذ زمن وهذا اعتراف من القرضاوي بدرايته بعقيدة الرافضة وأنه كان قبل ذلك يكذب لما كان يوحي للمسلمين أن الخلاف بيننا وبينهم في أمور فرعية يسعنا فيها الخلاف on voit il dit que il voulait éviter de parler de ces questions-là pour éviter la fitna et il mentionne le verset dans Surat Tawbah dans lequel Allah dit Allah fil fitnati saqatu c'est là qu'ils sont réellement tombés dans la fitna hein? ils ont perdu un groupe de la Ummah en se taisant devant ces euh, formes d'égarement-là, en allant jusqu'à faire tomber des milliers et des milliers de musulmans dans les pièges justement de ce soi-disant rapprochement. Et ils ont éliminé complètement leur, leur Et ils sont devenus un, parti et un groupe qui s'oppose aux ulama de la sunna, hein par rapport à ceux parmi les ulama de la sunna qui ont mis en garde contre ce rapprochement-là depuis le début. Hein? Et ça, c'est une, euh, reconnaissance de la part de Qardawi hein, du fait qu'il était au courant de la aqidah des rafida et qu'avant ça, il mentait sur la réalité de ce qu'il disait aux musulmans au sujet des divergences qui existaient entre, entre eux et nous en disant que c'était des questions euh, de divergence sur des questions qui ne sont pas fondamentales, dans lesquelles on peut diverger. Hein. Comment ça se fait <coughs> Comment ça se fait qu'ils critiquent les chiites aujourd'hui de vouloir soi-disant propager leur secte dans les pays musulmans s'ils considéraient auparavant que la secte des chiites était une secte acceptable et que leur madhhab était un madhab reconnu parmi les madhhab de Ahl Sunnati wal Jama'a. Pourquoi dans le passé, ils, les ont, ils disaient tout le temps hein, que c'est un madhhab parmi les madhhab des musulmans, on a des petites divergences dans le fiqh. Si c'est le cas, il hein, n'y a pas de problème. Ils peuvent propager leur madhhab parmi les gens d'Ahl Sunnah, si c'est juste ça. Mais là, tout d'un coup, il est contre le fait qu'il y a cette propagation-là qui est soi-disant programmée et calculée de la part des Rafida. Pourquoi Parce qu'il sait que la réalité de la divergence qui existe entre nous et eux, ce n'est pas uniquement une divergence dans les questions de fiqh et dans des questions d'ijtihad, hein, comme celle qui existe entre les ulama de Ahl Sunnah. Non, c'est une divergence dans les fondements de l'islam. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'insurge maintenant contre les, euh, les, les, attitudes et les comportements des Rafida vis-à-vis vis-à-vis -vis de, des gens d'Ahl Sunna. Et pour terminer, donc, il dit <coughs> وهذا الكلام أثار آه، وكالة الأنباء آه، فجن جنونها وخرجت عن رشدها وتفقت آه، تقذفني بحجارتها عن يمين وشمال وقد علق على موقف العلام آية الله محمد حسين فضل الله فقال كلاما غريبا دش آه، دشهت دشهت آه، دشهدت له واستغربت أن يصدر من مثله كما علق آية, آه، آية الله محمد علي التسخيري نائبي أو, أو نائبي نعم نائبي في رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقال كلاما أعجب من كلام فضل الله ولا داعي لهذه الدهشة بل هذا هو المتوقع من قوم بهت Donc il dit que euh, l'agence médiatique hein, a perdu la tête, hein, ils ont commencé à me lancer des pierres de gauche à droite, hein, et euh, les deux cheikhs chiites, soi-disant, euh, Fadlullah et euh, l'autre Tasriri, ils ont réagi d'une manière étrange Hein, j'étais étonné comment une personne comme lui pouvait réagir de cette manière-là. Et la même chose pour Taskhiri qui est mon, euh, qui est mon, euh, comment on dit, qui est mon représentant à la présidence de l'Union internationale des ulama musulmans. Hein, j'étais étonné que lui-même il a dit une parole encore plus étrange que Fadlullah. Donc, et, et, le cheikh euh, le cheikh Abu, euh, Abdullah, il dit en note de bas de page, il n'y a, pas de raison de s'étonner, hein, parce que c'est quelque chose totalement prévisible hein, de la part de gens comme les Rafidah de dire des paroles de ce genre. Il ne faut pas s'étonner de ça. Donc euh, nous, on va s'arrêter ici pour, pour aujourd'hui, puis on continue demain, Inch'Allah, pour, pour conclure donc euh, la question de la position de Qardawi face à euh, sa deuxième position vis-à-vis des rafida. Puis on a presque terminé le livre, on est à la page 208 dans le livre de, du Cheikh Abu, Abdullah al, <coughs> al Et puis, euh, il y a plein de musulmans ici en Europe, euh, pardon, ici en Amérique et en Europe et ailleurs parmi les Ikhwan qui appellent à ces idées-là et qui font la propagation de ces idées-là. Et dernièrement, même j'en ai découvert ici même au Québec, qui appellent à ces idées de rapprochement-là et qui sont des membres des Ikhwan actifs euh, parmi les musulmans au Québec, qui appellent à l'égarement et à la bidah. Et donc, euh, c'est important que les musulmans soient avertis contre ces individus-là. Hein. Et donc, c'est pour ça euh, l'importance de ce cours qu'on fait sur les Rafidah pour que les musulmans soient au courant en particulier parce qu'il y a beaucoup de convertis qui ne savent pas ces choses-là, il y a beaucoup de musulmans qui sont nés dans l'islam qui, ne connaissent pas nécessairement l'arabe aussi qui ne sont pas au courant de ces choses-là, puis il y a beaucoup de gens qui euh, suivent les idées des Irwan sans même le savoir, qui sont influencés par eux et qui ne savent pas réellement d'où viennent ces idées-là, hein, qui défendent les Rafidah sans même comprendre pourquoi.